kampo saioa abiatzen zauku. Eta gaur futbola eta pilota ipatuko ditugu olatza. Pilotan, adibidez, eskuska trinketea izanen dugu itzbide, nagusiki, esku pilota elkarteko bikide gurekin baditugu, batitxezkura presidentalen ikatxan lehen bat, jamatit. Txaldeon. Hala, ian batxitxe gamarra ez eh, batxitxe. Eta bestaldetik ere, alen dugu zu eskupilotako el, e, eh, kide zira, baina baita ere makiako hau zapez, eta, eta pixka bat biengatik eh, hortan zira, txaldeon. Bai, hara txaldeon. Hala, biekin elkartearen lanak aipatuko ditugu, baina ere zertan den eskuska euskal egian, hori guzia aipatuko dugu istantean. Bigarren partean futbolari gire interesatuko, eta futbolari baino gehiago Silvan uh, zurekin ikusko dugu. isu zer den, pisu errealeko zalen elkarte bat edo Facebook horri bat hori guztia susen zer den eganen diguzu atxalde hon, Silvian. Bai, atxalde Arantzuleak, e, pilota eta futbola gaurkoan, ogoiterazen dugu zuek ere parte hartzen alduzuela, eta deitzen alduzuela telefono 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, oita mar 0 bat telefono zenbakira, eta jakintzazu ere joko bat plantan emanen dugula, zazpite erdi inguru izanen da, eta irabazteko, atari lehiaketako final ordenetarako bisartze izanen ditugu, entura pixkat e, eh, geixau ere izanen da. Agediko, pilotarekin hasiko gira hasteko, eta behuntza hasteko, jamatxik eh, eskubrazu eskupilotako presidentea, eskupilotako duta elkarteko presentea. Fite-fite berriz balio du presentatzea zer den uh, eh, susen uh, eh, eskupilota? Eskupilota gogin ginoen 2008an, Eta bon hartzatik ez ginoen uh, lan EPB. Hmm. Eta bimbiatu amarian ingin nuen uh, eh, urte bat uh, eta gero bi an eman gituztuen eh, zirkui EPB eta gugin dugu zirkui eskopilota. Hora, hor hasi zen pixka bat egiazko lana. Hor hasi zen eh. lana, ba, zenta bon, sentitu ginuen, inbertzela berba zerbeite, eh, jakinez EPB, eh, e kelan handia hmm. Eta gero, bon, utzi zuten, eta guri eman gaituzte, eta bon, kontenge. Hm. Ba, gusko dugu, eh, alen dugu ere gurekindugu hemen, makiako hau zapesa, nok parte hartzen du, hau ere baitira, nok, nok parte hartzen du eskopilota elkartean? Badira usapesak, batzu? Badira usapesak, ba, badira usapesak, bagire amar bat bagire, eh, uh, ba, bai, amar bat, bon, eh, nor nahi eh, gure elgarte hortan etortzen alda, guziz pilota maite duenak eta pilota nahi duena azteko la lagundu denak hartzen, ditugu, lan hmm. horren egiteko. Amar bat, ez da, imeste, azken finanza lan handia da? Ba, as, badaski. Badaski? <laughs> Ez da, ez da, bai. da behar ere? Eh, lania ebari badi badaski. <laughs> Bara, uste, uste dut eh, denetan bezala, eh? bat asogun guzietan, elkarte guzietan bezala, bon, eh, mementoa datzuz, ara, obedea, bon, nomre itikia, lan onan egiteko, ezin ez da aniz, eta, bon, biztan da, diskutatu behar dela, anitz, <laughs> baina, zumitele behar die, halaike, bon, deliberuak hartu, eta bai. hartakotz, bon, behar da, behar da neugri gura. Ara, so bera ere eh, kalapitea sortzen du eta eta pilota badakigu aski kalapita badela <laughs> menturaz aski da bai amarekin e, izenak dion bezala esku pilota bakarrik eskuskaz okupatzen zizte Ba eskuskaz bakarri ba zenta bon Bada, bada zirkuitu bat ona, zet badie uh, antxu ogoi turnua onak urte guzia, uh, gero binazka eta bluzruka, eta gero badie onion uh, bertze amabatu nuiten tugunago zentan res eta donian eroizune eta denak intugu beren uh, guk uh, hartu uzkio baitugu beren amar bat turnu berri eta baitez ba, hori uh, eskolerian nahi duriko berda atxiki zenta makaieko turnu etzen leheno guai bada eta uh, erri, errietan ez bari badugu atxikitzen atxikitzen pilota tradizio gisa ebe uh, ez da normal. Hmm. Lehen biz, uh, ondioitako behar die pilotari onak, eta guai horreri buruz gain gehu, hmm. hartuko du gaztiak eta antrenatu eta izateko pilotari onak hemen di iru lau urte muruan, eta gero behar die ere bertze pilotariak izan amateurak, izan biharren mailakoak zenta baitugu, tunua Sant Andres eta tunua anitz. Uh... Ja, ah, oh, iziste, ah, ez hori euh, ligaren lana eman zaun? Ligak eta, bo, ligak badu lanainit, championaz okupatzen da, kampionaz itentuzte, gero federazioa igual, baituzte oitabi, oitabi spezialitate, nola nauzu okupatzia, han plus, tu, tu noita denetatzen zute busile. Zta, zta, ezin da. Ezin da, eta jangaitu garbiki, guri no ezka, hori guera nadela. Hmm, bigarren maila, ezan duzu jamatik, bigarren maila berezkoetan, ezan nahi duzu? Biaren maila berezkoetan, eta gero, gero amateurak eh, eta itentugu tunua pulitak, eta jende aniz etortzen da horiek ikusteatzen, eta eman zegoen doniare loizunen, etzen pilotik eskuzka, duela bi urte arte, eta guk eman dugu, turnuero bat trinkean derenian eta ba. betetzen da, Donc, erra nahi jendia, ite bari bada zerbaite, eh, etortzen dela, hmm. baino kasuma behar du, ez du utzi behar galtzen, hmm. pilota erri oitan. Ja, matxit, ez kurazu, kuntsua duzu pilota, eh, eta ono gehiago guai nola, nola martxan den, zertan da eskuska trinketean e, Zertan gira? Eskuzkak pilot, nona eh, eskualegian, ona azka pilotariak oinon bat Gibelian eh, bat ye, berdin pilotariak, eta antzinean eba oinon. Baina ni hoak zen aiz, ona azka, gaztiak ikusiz, gaur atxaldian zetan dresen ikusitut gaztiak, eta ikusit, atxe bateut pilotariak unadiela gaztiak. Arranguratu azira, eh, gero eindako edo ez? Bate. Bate. Bate, baina baki lanain berdela. Alta. Eta berko dugu denek, denek elkagaitu izan uh, klubak, federazioniak, ligak eta denek guk behar dugu maila on bat, on bat. Eta hortako behar uste lanian utzi guri pilotari onak atatzeko. alta bada pasai bat eh, amaturretaik berezkoetarat eh, jamatik, bon, berezkoetan reiten alda e, kasu zonbaitzu bat dira, baina saharenak edo nagusitzen direla beti. Gazteetan guti sartzen edo sartzen direlaik ez dute halako emaitzarik biltzen. Ba, baina no, beti problema bera, zenta guai arte, gartetan, eta da jende hainitz okupatu, guai erraten eh, ginoena, xampionaz aparte, ema ez egun ligak eta iten duzte, xampionak, hmm. baina gero, igual gaztean barri hau erri batian, eta ema ez egun, uh, tarrak, ero oitan, barri bada pilotari bat ona, eta agerakina idena, ez barri bada sogera ona erola, ema ez egun, galtzen du, galtzen du eta gero zer du gazteari gaztu fitxik. Ba, zer da problema hundia da formakuntza? Formakuntza, gazte bat ikusten bari da ona, ura behar da hartut, antrenatut, eta onion, aiazi. Hori eskaz dugu pilotan... Eh, ah, hori eskaz dugu, hori agasin behar da. Klubetaik kendu, oberenak elgarrikin aritzeko, hori egan nahi duzu? Galdetu, klubreri, jan utziko baituzten, uh, eh, utziko baituzten, pilotari hoenak hartzen, antrenatzeko, ez antrenatzeko bakarrik, berdi aiazi ba berzin kontra gero, eta beti diru biskate manez. E, eh, ber, berdi, laundu, eta oh. Ah. un, ez da Eta aiatuko gue, aiatuko ah, Bi gauza alenik, bo, sosa ipatuko dugu, eta behar bada alenekin eh, pixka bat sekiago. Eh, Egan eh, behar direla klubetakoak, eh, klubetatik pixka bat atera, ez, ez zaniz, baina pixka bat kenduta, hor, bat badira, klubek ez dituztea ise usten pilotariak? Ez da nao zu problemik uh, eh, ni gu akorgen onona azkara gaztiak ona bari bat die, ben championa intrinketian. Baina gu betitik ez altu dugu, lehen horre izatu die pilotaria trinketetan, dola berroi tamar urte hola zen, dola berroi urte leba, bazien trinketeko pilotariak eta bazien frontoneko pilotariak. Eta frontoneko bai. pilotariak. Pasala esako pilotaria Vai. bazien. Orduan beharko dugu, guk aliatu, pilotariak bautelaik manera eta bautelaik jokoa, Ez dituzte egin behar ez da binazkako xampiona tri, eh, eh, trinketian, buruz burukakoa, frontonekoa, ero plaza laxokoa da oso, eta gazti ez da egun libro, gazte horiek berdi hartu. Da ba, zuk zer egin zinezake? plazako xapelketak kendu? Ez, ah. ez, zenta baitie, baitie, eh, plazako bilotariak, trinketian, ez dienak sobra ona, eta orduan aie berdi utzi plaza nahitzen, bainoan, ah. gazte bate bade badu banera trinketian, ura berda baita espa ba antrenatu, eta aia hazi... Pizka bat spezializatu pilotari bat? Spezializatu, nolai dote bertzaldian, antrenket an eskerpa dote bakarrik. Bai, ez dote lako, problemi. Ez dote problemi, baina zantako gu eskitu guin behar, ditutena, trinketeko. Aipatzen da ere, Yamachit, eh, Hoai maila apalo dela, beti, beti aipatzen da, lehen pilotari handiak zirela eta, eta oai ez zirela. Nik, gat, nik, nik pentsatzeko maera, behar balen gobiazien, ala beti. Zuk zautzen duzu, eh, aspa, aspaldi pilota segitzen duzu. Ez autot pilota, eta eh, bakit hoai leheno baino handi zailo dela pilotia intzen. Zendako? Zenta turneoak die beti, eta idazte dirua, turnua idazten mozu. Ez da lehenu bezala partika, partida amikala bat trinketean, edo partida amikala bat uh, plazari buan, katzen zien, aizen pilotan, segur, aizen pilotan, baino uai lehegit eute pilotariek. Zenta gaki dilaik emazagun lago oro armendak ez zerbait, ebe idazte ute debe finaletan hainbertze diru, baino idazten maute ura finalian aniz gehiu idazte Odo pilotak diek aldi guziz lehegit ute. Eta... Lehen baino gutxioi dira? Leno baino no, gutxio haidire behar ba, baino... Partida, no, partida gutxio. Partida gutxio, ez zute itena, leno bezimat. Zute itena, zenta, ite usulak eman ezagun uh, uh, hartzen uh, dugu lago, ortsera txian, uh, uh, badie bi partida, ite usulak like, demifinala bat, idazte ma usu, haibe usu bie unen buruan, ah. biotarie, eh, beute, beute eh, forman zenta beute, <laughs> baite espa bai, idazi diru edazteko. Leno ez zen hori. Oduan, behar ba leno obiazien, jende bakit, huai zailo dela zentako, zertako, zenta uh, eh, ibarola, goita meritzi urtetan, utzi du, errandu, lanien aiez, zaila da. Eta lagetxe, janeko errala du, goita meritzi urtetan, urtio ondarien utzi Donc, Dok, erran nahi du, zaila dela. Hmm, eta hmm, lehen luz, luzaz aiziren? Aizen zin luzioa. Ba. Luzio? Aizen zin luzioa. Ba. Oste egan duzu, eh, sosa behar dela, biztan dena, sosa behar dela, eta eta klubetan laguntzeko ere eh, pilotari, pilotariak sosa pixka bat eman behar da. Uh, eh, Alendibu, amentura, <laughs> zu sartzen zira sailo hortan, ez, ez hortan bakarrik, baina egia da eskupilotak uh, balin maditu zapesak, balin maditu uh, laguntzaileak, eta laguntzaileak ertzen dolarik, uh, sos laguntzaileak ere, uh, importanta da sosa, sosa ukaiteare olako, olako struktura batean. Ba, uste dut, batetiek erten zuen bezala, uh, ara, nahi batu gaztiak pilotan agarazi eta guziz segitu, saila hortan pilotan, da goin mailan, guziz, uh, gaztiak ikusteute beste kiroletan, Sosa irabazten da, izan da ere, mintzatuko gira, bon, beraz, fubulaz, edo Hai. gubian, eta edo esku, esku baloian, eta sosa irabazten da. Zer ikusteute gaztek? Hara, pilotan, kirolan, eta sos gutxi irazen da. Behatze egoaldian, ezkaparetan, sos anez irabazteute. Eta hemen guk, bon, pilota, bai, biztan da pilota maite diok, nahi du eskualdekiko tradizioa atxiki, hori ba, bon, bina lalaike mementu batez, Ebe, zer da, behar da, diru irabazi, eta hartakoz, dirua behar da. Eta, guretzat zaila da diruan atxemaiteko, guziz behar ba, erten den bezala, sponsor handi bat behar, behar litake, eh? edo bestenaz, aniz bon, arteko sponsor horitaik, eh? mm. e, dena, hori da guretzat zaila atxemaitia. Artako uste dut, bai, e, bat abiatu dugula erriko etxeak buruz, hasteko, eh? gutun bat e, e, e, igorriko dugu, Eta, oi, hau eh, berri frango baita? Bai, hartakotz, hartakotz. Uh, Negu eh, gauza hori bon, uh, pentsaketak e-, egin, ditugu. Eta, bon, nahi nien negu uh, untan gutun hori. Eta, bon, ikusiz, bon, behaz, erriko bozak aldu ziela. Eta, antxegur, hau berri batzu izan ziela. Beraz, guai, deliberu hartu du. Guai, uh, hastegun buruan edo lastean, beraz, gutun hori, joan handa erriko txetat. Be, Ikusteko, ea, e, gure gutun horrek e, errapostua bon, uka handunez, hasteko laguntza pixka batek atzeko, ez du diru handik e, galdeginen galde ginen, e, zenta erritipietan, er, erra handut, simpleki, berroi, euro eta biztanle e, Galetan eno, eh, ara, bako txaren erritik entzat, uste dut ez dela erri kipi bat entzat, aldu da berreun euro edo iruon euro, behinan hori eh, maute bagai madia berroi erri, uh mhm. -huh. diru alde da. Eta uste dut eskoal eh, nahi badu tradizore atxiki, eta guziz azteko pilotari onak atxiki, bat itxera atumezela, dirua behar da, eh, dirua behar da, ebe ik, atxikatu gure pilotarioek, eta ez dira behar ba ise beste kiroletat. Eta ikusten du, haiz gauzetan gaztiak epetzen ditugulaik, badia gaztiak, amase emazazpi urtetan, iten zuztan izan bi kirol. E, izan da jubia, futbola eta pilota, biztan da e, barneko, eskolegi barneko erri horitan. Zeik uste temen dut atest? Bon, ara, lehratzen dira ise so, onadilaik, jubirat edo futbolat. Menan, Ba, sosa ingetik ez, ez beti, ez beti, ez beti, ez beti sosa Menan, han behar ba, beste zait giroa txamitote, ba, gehiago. Ta, taldi eh? espiritua, jan. Ara, ara, ba, hori, hori, ere. Hori eta, ba. eta pilota, bon, eta kirol zaila da. Eh, behar da, hmm. bon, eh, azkar entrenatu, eta teknikoki, eta, ara, gauza zaila da. Bar. de Huert, zu uh, errealeko duna zira, zuk ere, zure formatzailea zira, bai. tipiekin lan egiten duzu, diruak badu horako importantzia? Iparalean bai. Desberdina da. Pilotaren eh, arazoa, ba, mm, berdina iparaleko futbolaren arazoa. Berdina da. Bai, berdina da. Azkenan dirua behar duzu. Amasei, amazazpi urtekin, ba, aukeratu baldin badu zerbait, ni ulertzen du bere arazoa, ulertzen du, baina or, dirua aurkitzeko gaur egun oso zaila da. Oso zaila da. Oran, Ipagaldea eh, txipia delako edo sede eh, politikorik ez delako? Ezakit, ezakit, uste dut ekonom, ekonomiaren gatik. da epiko pikoa ne? bueno, zaila da. Ba, interesgarria da, ez zaten dutena, oso interesgaria da. jakin nahi nukena da, e, ze adinetatik, ze urtetik, hasten da diruarekin pilotan alibere bat? Amasei torneo egiten dutenean edo nola? Ez, garen zake, oai, amatorroitan, hemen sortzi taigoiti, sartzen dutulaik berezkoetan, elgarrekin nahazten dukutulaik, ordeon hasten dire, diru piske baten irazten. Ez ba, anitz, eh? Baina, ba, ez anitz, baina arrazoa da ere amazortzi urtekin, ba, joanen dira uh, universitate batera. Ba. Hau ere, orban egiten baldin bote rugbea, eta pilota, futbola dope pilota, okeratu behar dute zerbait, da mm. dena egin ezin da. Bai. Orduan no, hau ere, bon. Bai, bon, azteko uh, eh, oartzen gira, eh, sosa, uh, sosa beharrezkoa dela, eh, azteko uh, molde untan azteko beharrezkoa da e, eta Alen zuek handeski hasi zinuten duela iru urten ikuste proiektua handi bat hor kutsarekin egin zinuten partaidetza bat berroita amak mila euro bi urte zen uste bai. dut Sosorekin e, zer, e, zer lortu duzu, eh? Ebe, e, hori uh, eukitu gino laik, konten ginen, zen ez ginen bertze diruik. Eta aniz da? Eta horrela, la lau nuaitu. Bai, bai. Hai, Gero, batxe, batxe, uh, bertze partener franko atxe mandugu. Hori esker. Hori esker, eh? Hori esker, eta gero, guai... Uh, Haiek ematen gaituzte gutizio, baina alaik ematen gaituzte, launtzen gaituzte, eta bon, berze franko atxoma baitugu. Eh, zertan baliatzen duzu, eh? nola baliatzen duzu esos hori? Zertan empleatzen dugun. Bai, zertan empleatzen. Bai. Gande gan nortian, eman ezagun, lembiziko aldiko, haia ezitugu, ama bortz, gaz, ama bortz lebe derrido intugu gaztiekin. Ta, dut, eta beraz, pilotariek pagatzen? Ez dut egun daino utzi pilotari bat, Pat, ero, ero emangabe bat, eman gabe diru bizkat. Egun daino. Bai. Eta gero... Uh, Eldu diraik emezortzi, emeretzi urtetat, hor egiten dugu tunua eta oikiri bat nire dute geixio. Nola nola ezka, nik ikusteut, eh, gazte horiek, garratxaldiam, zagun Santan resen eta hori diraik eh, lauak aitu die, eh, baina erro batzu bezala idie, zenta bakite, irabaziko dutela diru piskat, hori urtek ituzte, ba, baina ikusteut, lorietan dira gaztiak, zenta ez zuteolako olako koostinek izatu. Eskubilotak, zomateko budjeta du, zomateko aintzin du? urte batean. Hau zen galdera bat niretzat. <laughs> Ebe... Uh, bai. la, la, la, la euro gutxiz gora, la atonoi mila euro gutxiz gora. Eta parte handiena joaiten da pilotariak pagatzen? Be, diru guzia pilotariak egiten da. Dena? dena ez, pilo, be, da pilotariak handiena, gero erran behar da gauza bat ere, uh, uai uh, turneo guzietan, eh? esko pilotak eta pilotak guziak funitzen dituela. Pilotak ere, Lehen, eh, materiala. Elke, bara, da, partira eta hori ere, bon, ez merkia pilotak, eh? e, beti, e, eh, bet, turneo bakotxetan behar dia pilota, hmm. eh? eta gero, erran behar bada e, ere, Ebe, zomi turnuetan, egiten dula, bon, uh, partidan ondotik edo, ara, bon... Uh, Recepzione bat. Recepzione txiki bat, aperitifa eta hori denak uh, gostatzen dide. Alain, Ara, hori denak, ara, eta ere, emeten du zomit elkartetan, galdien dute diru laguntzeko, herre emeten du elkarte be, behen turnuan hobetzeko, eta hola, ba, ara, pilotan laguntzen dugu. Ara, ez da dena pilotra egiten, partek handiena, bai. Anitza aipatu duzu ere eta anitz uh, eh, azpimagatu duzue importanta zela eh, pilota erakaslea, erakastea bakatu, eskoletan, ikastoletan, uh, zuen uh, lan bat zen hori, orduan aipatzen zen uh, aipatzen zen uh, erri elkarguetan behar zirela pilota erakasleak, behar zirela uh, erriko etxetan, zertan ziste horrekin? Ba, Le biziko po... Eh, Iri zaizizte, oh, baina zakatik. Zakitzen dako. Le <laughs> horretifa gue ba. ekartean hori da. Ah, baina ba. bat uste honion hori den zagena. Ba, ba. Zan dako? Ba, berbaita hortane, eh, egiazki serioski lanien haitu ze. Eh. Bertze gauzak, antrenamenduak, eta partidak, eta, eta pilota funitu, eta hori denak dugu eta diru horien platzen dugu, baina uh, behar da baita ezpa guk galetzen dengin nuen. Ezer da problema, sos eskasa? Ba, ba, ba, behar da, ez, ba. ez gehi mintzatu egiazki honion, alen ba, lanai aneko dira eskupilotak pagatzen badu? Usu entzuten da hori? Nola? Eri eh, elkargoak eh, bai. ados direla eskupilotak pilotak pagatzen mani badu? Ah, hori bizan da. Ara, baina gu kontraio, nahi, nu, gaiten dugu, bora, eta eta dirua di la, eta hola guk hartzeko behar ba, eta entranatzaile bat edo, eta gazte horien peskat, hobetzeko. Ob, ah, Artako dugu nahi, eh, erri gargu horietan eh, behar ba, bon, ara, sagarazi eta gazte bat. Zagun posible? Ez da, bon, ara, gauza beti bera da, eh, eta sosa. Sosa, eta bai. herrik lagotan, eh, eh, maleruski, eh, behar dia memento atzuz hautuak egin. Eh, ez da, bada, galdera anitz, erreta, ni azpaneko herri eh, mm. Eta ikusten delaik, eh, joiten dela, iru mila euro joiten dela. Eh, elkartetan, eh, da, ez da denetan eh, emaiten alt, hautuak behar dia egin. Bon, eta erten dena ere, bai, hori egiten badugu pilotari buruz, zenako ez da ginen futbola, zenako ez da ginen rubia, Hortan da, gehuago gerten duguna da, eh, pilota, alaike, Eskoalegiko eta kirola da bai. eta hartako eh, hori nahi badugu salbatu bai. ebe haute, erri elkarguek eta ausapesek parte hartu ara gure galdia hori da momentu bat ez bazen uh, problema bat ere eskuntze, eskuntza nazionalarekin edukazio nazional horrekin uh, eh, berzin uten federazionaren uh, agreman edo olako, olako zerbait hori zertan ziste horrekin gu bat dugu federazioneko konvazionia eta bon hori uh, lotxu erriak iten du ben, eh, ben txampiona iteute, eta eh, hobenekin, eta gero, ebe erraten gaitu, bon, gu ez dugu dela iten al, baino zuek okupatu ezte pilotaz. Hmm. Obeki pasen da, lilurekin, paskazuarekin baino? Uh, ba, guai, uh, guai, guai uh, ongi <laughs> ba, astetik, jamera da emetzela, bon, le, Guk uh, galitekuna astetik, nahi gine, komazione bat, izan dain, ara, frezoak bon, Fintzinen kaldian etzen posible izan, konbazione horren egitea, guai, uh, ara, guaiko... Guai, erriko eskoletan, emaiten alduzue, pilota ba, erakasle bat nahi bauzue. bai, be, gauza horren gainean, haigia gu esko pilotak, eta ligia ekin, uh, azteko, e, entxe, uh, lan horren egiten, uh, guziz, ni azpaneko erri galkarron, azteko, haigia lan horren egiten, be, eskoletan, uh, sarra azteko, azteko pilota. Fite ginen da, hori? Do? Ba, uste dut, duen, uh, uh bai? normalki, bai, bai uh, ligia ekin uh, lanian, eta uh, esperantza baut. Hm.

Kristof, bai. Entzulearen galdera? Bai, bai, bai, bai, bai. Hala, zenta Eduard Exilar, Asia Elkarteko kideak jundatu gaitu. Lehenik eskupilotak eh, egiten, egiten duen lana agurtu nahi izan du Eduard Exilarek Eta bigarrenik, jaz, Luitzun eta Dona Paleu elkartu ziren, eh, eh lehiaketaren egiteko, egutegia, eh, tinkoegi zelako. Ez ote da, egutegia harindu behar, jamaitik edo ale, eh, eta jakinez eskupilotak nahi ditu lan lehiaketak antolatu, eta ez dakitzen badiren den baina ez da egutegi hori kargatu egia? Ez, ez da kargatu egia, bazen oai, uh, eh, zirkutua ungina da, bazen problematiki bat, Uh, zenta loitzuneko tunuare guk, guk inadugu bai. leno, etzen Ba, bai, eta hori eduarek eskertzen du eh, eskertu du eta loitzuneko tunuare jendia trinketa betetzen da errandu gero ganden urtean badugu problematiki bat hor zenta inginuen dola bi urte dona paulekin inginuen eta austuan, turnua. Pestekin ez, ez dare, ez peste, peste non dutik, ez? Uh, ba, hola, ba, oh, ba, apapre, ba. Ba, ba, bai, ba, ba, beste ba, ba, ba, bai, ba, eta, gero, ebe, uh, nahi zuten, e, gero urri jarri buruz gana. Bon. Hmm. Gero, uh, bazen problema bat, zenta mementu bari, emada pesak. Eta, bazen loizun. Loizune. Ah, kakatua da. Bestak, hor zen kakatua. Eta gero, proposatu nioten, nik, Dona Paulu, El Dona biak, eta bon, eh, agasun gibaratu da. Bai, bai, eta, kontentziren, ziren, eme, ba. hori, hori, eduarek, eduarek zilarek, entzuan, ala, pixka bat, eh, eh, ea lehiaketak berziren elkartu, edo, bon. Gero, ba. gero, erran garbiki, gero bertze guziak, bat da, eta erkibaratzen da, ez da problemik. Amaturak, fite-fite uh, eh, eta Alenz, eh, denbora demura doa, eta ba, ikustun Silvenek nahi duela mintzatu, <laughs> ere, eta amaturak zuek ere okupatzen zizte, biska bat amaturretaz, eta formakuntzara egiten duzue. Lehenik, um, lehenik aurten, uh, berezkoen mailara aipatzeko, eginda aurten proam esapelketa bat, ideia una edo otxaga, zuen ustaz? Ebe zuta gatelan txagazela zentan nik gaitu nuen. Ah. <laughs> Emaitza txagabez. <laughs> Ez, ona, dola bi urte gaitu ginuen, uh, nik gaitu nuen, uh, eh, zabezuna liga, bai. gaitu nuen, problema bat bada, zenta gazte bat ona bari bada, ero bi ona bari badie. gaitu zute, ende bat apatatzia. Bai. Bon, ende bat apatatuta, ez zute iten algei jo du bai. Bon, orduan gaitu nuen, eh, zertako, etzen, ian etzen izaten ala. Eta huai, ikusi zen nola joan den xapelketa? Ideia una edo txaga? Una. Una? Ni gateot, eh, behar dela, eh, behar dela gaztia, eh, be, uh, behar eman, amatoretan aida, amatoretan ona da, pasako zen endepandan, baina huai eitzen uh, aldie xapelio du mond, mm. Bai, bai, bai. Lagald eta... Amule. eta amule, eta elgar eta palomez, Dakin ez, aileke galdi egin baina hola, edo arki, inote champion de eta gero mm. endepan da paratzen bale badia, champion da. Lagal, hmm. la elgar palomez, elduen urtean berezko trapastuko dira, ez pali bada problema nausirik, eta mementuko, lagetxea jautsiko da, beste, iru gehiago izain dira endepan da berezko maila hortan, ez da sobera? Ez da sobera, ez, zenta gu turnua, hainitz uh, eh, indugu dola irurte honetan, eh? Zenta amatorek duten suertia guai, eman zagungu badugu aetz, badugu donen eluizune, badugu amotz, badugu getaji, badugu uh, eh, tunu oie denak inberdie, eta uh, eh, amatorek suertea hundi haute, haitzia, ebe uh, eh, biharen kategoriako kontra, eta hor intuzte progriago horrak, eman ezagun elgar, ganden udauzia, aia dugu elgar eta palomez. Baina, goitin dute fuerte, horrega gana idu, behar dela, pilotan, ouak, horuak, behutela, itu handi huen kontra, goitin ez, orban, da, baina, baina ikusi zomat lehiak eta baden, ez dakit zomat berezko izanen diren alduen urtean, oita, oita bost, edo... Eh, Emezortzi dira ba, bat, ah, beti ogoi bat. Ogoi bat, ba. ah, aski bada egiteko turnua guziak, eh, sobera badaz, Ez, aski bada, zenta uh, tonua txikienetan, beti amatoak nastentugu. Hmm. Oda, on oh, justuki, badira, uh, e, tipiagoetan, egan duzu ustean bazirila maila, kelen maila, bigarra maila, badira gutxi gura bera, garen dute, sortzi amak bat pilotari, oh, goi mailakoak, berezkoetan, eta gero badira bestiak. Hori, hori kudiatzeko zaira da, ongi da, ez da ongi? Ba, uste dut, begira, Hane hola hola txuda, eh? Ba, ba, ba, ba. Hane berdin txuda, eh? Ordeon, eh, eh, igual da, uste dut, be, go, goi mailean, nor dira, adinetakoak, uste dut, zera, adinetakoak, benen, uste dut, adinak, kin, obetu joiten dira fizikoki, eta hobetzen die, e, ordeon, ara, gazteak behar du, behar dako utzi epe bat, alaike, ez da, untzeko, uste dut, bon, Gertatzen alda, somitele, ara, bon, dukazu bat bezala, ara, eta bi urtetan atera da, obenetan da, eh, bara, biztan da, beti badira, baina beste atzu, be, behain txago ateatuko ikus ditugu, eh, ara, oita zazpe, oita sortzi urtetan, ateratzen pilotariak, eta oita bizpairotan ziren batea geri, eta geho, ara, ordean ateratzen dinak. Ara, uste du, beti izan dila, Bara, ba, izan da mail bat, ona, azkarra, eta bestia kibisau, behoi. Nabatik? Nik gara idut gauza bat, uh, eh, gugetu nena uste, elgar, guaiten duen joko egin elgarek. Egun daino ez genuen uste. Baina... Zenako, Rubiane ru izan? Eh, ean balian egiten zen, ba, ba- ba, ean balian, tapiotean egiten zen, biletan egiten zen, eta bon, Arake beti eitu da pilotan, baina han bala utzi duelaik, gero, ebe, eh, antrenatu du, semiak, batzikek antrenatu du, eta, eta gero, nik aiaziut, eta bi urte, eta ganden urtean, eta aiazitut, bera baino agirt, laskanot, oio denen kontra, eta... Izanen du maila, eh, berezkoetan hartzeko, elgarrek? Ba, ba, izan du, ba, pogei egiten nahi da. Pilotaria ondi baten izaiteko mentura? Pilotaria ondiak beti nola atatu die. Pilotaria ondiak atatu die bertziek leheno, eh? Bertziak, gelditzen eta gero aituz ta aituz ta aituz indie onak ba ba sanagi shas pilotario ba. onak oraiten die ez bari badia ez die egun daño aino nizaten, baina gero, bari maute suertia hitzeko, batek lehitze mario dela, pasan eman, eta ientuzte artetik eh, partida txar batzu behar ba, baina gero, be, joko etortzen da, eh, hmm. pilotaria joko bari badu etortzen zailo. Eh. Memento bat ez, eh, eskupilotan, ez dakit, eh, oino hola izisten, bazinuten, hola gazte talde bat amaturetan entrenatzen zinituztenak, pampila dusekin, edo beste batekin, azparneko berrian, edo ez dakit, o, segitzen duzuen horrikin? Why uh, haidie panpik uh, lagutzen tu zenta agaten dira eta bon fiziku piskat, eta gero... Hana hori beti eskupilotaren izenian edo? Ba, ba. Ah, ba, ba. Eh, laguntzen gaitu panpik. Panpik eh, eskuen eta zoinatzeak eta itentu uh, pilotarei gazte hori segitzen dugun bizikuntza. Eta gero, ona dena, martiaren are okupatzen da. Eta gero, patrik nesemiare okupatzen da. Hana hori guztiak eh, ez dira pagatuak dira eskupilotaren laguntzaileak dira? Laguntzaileak, laguntzaileak dira. Beren borondatez egiten dute? Ikusi uten, eiduriko, mazago nesemiak, eh, Patrikek, <laughs> etzuen konfientzien pizarrik, esko eh, <laughs> bulotakin. Ah, inginuela, garen domek, hor, eta zein behuzula, torito, torita. Bomo eta guai, xoratua da, esko Ta ida, gaztiak antrenatzen, zenta, baki, guk, eh, aiaziko dugula. Eta hori iziak importanta da. Ba, ere, ostion egin dudan galdera bera, ez hori detenaren lana? De, de De, bai, eh, behar luke, eh, okupatu, bueno, hartako dugu eh, hartu, hain eh, lan hori etzelakoan espaitu egiten ez, ez da jama ez, ez, ez, egiten, ez du behar, behar den bezala egiten. ara, eta ara guai uste dut guaiko bon, federazioak, be usten gaituela gure, kasi gure gain gauza hortaz okupatzia, eh, hori da, guai, guri da, hartzia gure gain esteko e, eh, formakuntza hori, gazte hori nahi batu eh, mailo beheneat, e, be, upatu. Hmm. gara edut... Zabiziki logikoa baina. Bon, Gaden uh, du Monde Mexiko atgateko uh, oita bi urte azpitika. Ebe gu gai azitugu uh, Eta bai. gero gizan dut eta hoi dena gai azitugu getarrin eta hola uh, Gu kontenge Zenta gero eta irabazi ute Zena zu, uh, gu badugu suertea iazteko, diru besoa dematen dio ute, konten eta gure kontenge. Agas finitzeko, eh, bi galdera banituzke, bat eh, lehena da egoalderekin eh, ahemanak baituzue, pilotariak segitzen dituzue, anere ere? Ja. Non ezka, uh, gangei janeko, abadinoa eta orten, bai betu zazpi torneo iteko bertzaldian. Bai. Eta memento erian, gu bertu ekerazian guau piskatu nat, hemen gotu noten emateko. Batie, González, ona da, hori ona da. Eta non eska ez da, berda gauza bat, ikusi guk, non eska guai partenerekin aige, badie sartziak, leno sartziak zimakarik. Guai, sartze beba gutxo da, baina ekirol guzitu bezala, partenerrekin nahi. Bai, bon, partenerrekin, partenerrekin non berdia pilotari onak. Eta ni seur naiz, bert, uh, eh, egoaldiane, eh, beha bari bat uste, amabi pilotari izigarri onak, izigarri onak, eh, kateot. Hemen berezkoetan hartzen direnak? Edo hartzen al alkohol li liteizkenak? Gana dut, ana itzeko hemengo pilotariak eta angoak. Eta guke egun batez berbari batugu pilotari iziari onak, zenta laguntza aileak partenerek eta nahiko tuzte pilotari onak izatea, beharko tugu anguak eta hemenguak dera batien emanta, zenta on bat, ez da egun guzi hmm, hmm. Bon, ahaz finitzeko, eh, munduko xapelketa <laughs> aurten, uh, Mexikon, eh, aipatzen da, zendako ez doblatu pilotari batekin ezala binazkakoa eta buruzburukakoa frantziako selekzioan, Zer dio Ez oso komprenitu? Tutu komprenitu, ez ez. Aipatzen da eman zagun, uh, eh, aspaldi dute irabazten eh, frantziaren kontra, eta menturaz irabazteko, pilotari bat ona baldin bada binazka eta buruz buruka, mantzagun peio lagal, biak egitea, buruz buruka eta binaka. Gertatu dale no, eh? Gertatu dale no, ez da zuretako jena gaten zelaik, eh, binazka eta buruz Bai. Ba, hori ez dakit. Bi eh, finalak egitea ez dakit. Ez, ez dakit behar bat gastatu dole, no? Ba, baino, uste duzu Frantzia munduko xapeldu nizeiten aldela? Ez dako ez. Ez dako ez. Ez dako ez. Beti esperantzoi behar da, bai? esperantzoi bestanda. Arta, eh, irabazteko behar da joan arat? Hortako egotu die beti uh, eh, amateurak eta... Bestan ez du balde duetia? Hora izatu da program eta hortako denak, hortako inadi denak. Pilotariak lagaldek la, eta denek intuzte program diak. Gaztiak dira, eh, Mexikaren kontra jokatzeko? Gaztiak dire, baina onadie. die. Hmm. Baina paratu bali endepandan. Ah, hori, bai. Finizena. Baina, guai, baina, baina, baina, baina, Hortan utziko dugu, lehen bai. parte hori, pilotarekin segituko dugu minuta batez jokoaren eiteko, eta gero, silbenekin segituko dugu, loturari gabe jaiten den bezala. Atari lehiaketako finala laurdenak eh, ostirale haratsuntan, zazpiontan dukazuan eiak elgartezkura. Pascal, eta ondotik, monzondartz Arizmendi, Lambert Bonebelts, partida horiek irkusteko bi prisuna baten dako, beraz galdera, eta pilota zaleak aize atsemanen dute, berezkoetan ari den pilotari batek berriki errandu pilota utziko zuela urte bukaera, lan nortaz gira. Deitu 0 bost berrogoita emeretzi, berrogoita emeretzi, ogoita amar 0 bat zenbakirat. Hare, batxi eskugat uh, alen dugua gurekin egon, eh? eh futaz gira zildean zurekin, eh, donostiako errealeko mm, ardura duna zira, eh, orkesteko pixka bat, eta gaurkoan aipatuko dugu, aipatuko dugu gehien bat isu, Oran, isu... Eh, uh, Ipagaldeko suri urdin. Ara, ipagaldeko suri urdin, susen, zer da hori, Silvan? Ba, um, mm, iparaleko zururin isu da elkarte bat, iparaldean da gola. E, mm, da, ba, errealaren uh, saileak elkartzeko. Proposatzen dituguna da, mm, ba, zerrerak erosteko, e, isuren bidez, Ta gero, bai, da Facebook hori alde bada? Bai, Facebooken bidez edo telefonoz. telefonoz eh, le, lehen dakarria, e, eixuren lehen dakarria da Bastian Lakaz, itxasukoa da. Eta, ba, deitzen baldin baldi oso. Jantzalea? Bai, hori da. Eta errealzalea, baina atopea, eh, hori bai. <laughs> Itxasun ere badira. Bai, bai, bai, badira pio bat. Bai, egia da, egia da. ja, jendeak, mm, gaur egun ezago ezer, ba, serrak errotzeko, e, eh, erriarren informazio lortzeko frantsesez edo euskeraz, bueno, euskeraz badago igualdean, bineo. Eh, gure, gure erburua da, pixka bat, errealaren irudia ba, proposatzeko basarrak erosteko, e, eh, errealaren produktua erosteko, zerbait egiteko iparraldeko talde bat lortzeko. E, errealaren klubaren iniziatiba bada? Mm, bai eta ez. Bai, bai eta ez. E, e, esango dizu ez zergatik zen bai. da. Politika bai, Bueno, bat. <laughs> dugu bai. <laughs> Ez da usta Ez, ez, ez, ez, ez, Alde batetik bai. E, Zergat, baina beti horrela, horrela zelako. Orduan, ja, er, beti iparraleko jendeak baloratu zuten ondo. Ondo, baloratu Aski ongi bai, aski irudio hona bat. Bino, orain, leheno baino askoz gehiago. Zergaitik, ba, e, proba eman dizuegu, bai hori da, e, eh, iparalean ba, jende pio bat errialarren zailak eh, e, hemen izan direnak ez. Eta orduan ba, egiten du, ditugu ba, e, gure irratiarekin eta euskal irratiarekin bai. ere bai datoren azken bat, ba, bilera txiki bat e, e, errealaren informazioa ba, emateko eta errestasuna lortzeko mhm. ba, gurekin hareman hobeto um, eta bai oso dut ba, pixka bat bai baina gero e, eh, bazian lakaz biak elkarekin asmatu genuen hori eh, elkarte hori um, egiteko senta um, amets bat daukagu ah. amets bat daukagu amets bat hortik hasi behar zen hori da eta pentsatu genuen <laughs> eh. Zer talde txiki bat edukitzeko Peña Iparralego hori da. Iparralego txurri urdin jendearekin. Aipatuko dugu, eh, eh peinen historia hori. Lenik, nori zuzendua da, hori hori? Nahi duenari? Nahi Bai. Realtzaleari? Bai, bai. E, bai, realtzaleari izan beharko du, eh? Bilboko jendeak, bueno, ez dira etoriko, eh? <laughs> baina nahi badute, <laughs> baina nahi badute. Nahi badimo dute, etori daite. Nahi badute ikusi anoetan eh, gehala atletik. Bai, bai. Bai, bai. <laughs> Bada, txiste bat hortaz, baina, bueno. bai, bai. E, bueno, gure elburua da hori. E, etori daiteke nahi duena, eta... Mm, e, oso erresa da. Agian bilatzen ari gira leku bat. Hasia da. Hemen, eh? da, bai. Eh? Ba, ba, ba. Egin genuen aurten, eh? boste eh, bostehun pertsona iparaldetik anuetara jundirela. Adai. Ah, Mostu zaitut, bai. bilatzen duzu leku bat? Zer? Bilatzen duzu leku bat Bai, bilat, bilatzen ari gira leku bat, elkartzeko, elkartzeko, ostatu bat. Ah, edo, bai, baina ah, barruko alde batean. Ados. Bai, agian bai. itxasun, ikusiko dugu. Ados. Bai. Uh, behar bada sekiago pixka bat esplikatzeko mm. zer atxemanen dugu okialde erosten alko da sagera bat erosten alko da bai, aurkitu dezakezu dezakezu per ejemplo, eh, adibide bat joan nahi baldin bat duzu bakarik baldin bazira ah. ba aurkitu dezakezu norbait autoaren bidez juteko Ados. Osa ez da beste erres eta dirua eta dio bat kostatzen delako. Eta sartzea erosten alduzu. Bai, hori eta gero adibide bat eh, kamiseta bat, e, maiota bat, erosinak bai. baldin ba, baduzue, ba, deitu lasa eta errango, di, di, errango, errango dute nora joan da, zaitezkela e, kamiseta bat erosteko. Ezin zuan erosi, baina bideratzen zaituzte erosteko. Badago gaur garazin, maia sporten, Bai. Eh, uh, sortzen dutela, eh, Baionan bi Ez, e, izena izan gabe, ez? <laughs> Bai, Obe. <laughs> Obe. Hori, eta bueno. Garazikoa zabatuko dugu. <laughs> Garatzen ari da. Garatzen Eta zer gehiago? Ba, zer gehiago, ba, informazio. Ba, adibide bat. Zer nolako informazioa? Ba, adibide bat eh, Facebooken jartzen dugu informazioa partiduaren gana. Nogio katuko duen? Ba, bideo bat, adibide bat. Ah, bai. Ba, resumen bat. Bai. Zuzeneko ere, eh, pausana emaitza, bai. partidaren denboran zertan bai. den, eta... Ba, bai. Partida denboran ere... Bai, bai, Facebooken bidez. Twitter bai. ikusten ari gira, Twitter egiteko, eta Twitter ikotzen ari delako, eta... Eta nok du hori? Nok... Bastian lakaz egiten du dena. Hala, ez da joaten partidotara? Bai, normalian bai ere. Bai, bai, eta mugikoren bidez ah, egiten bai. aldu Facebooken. Eta egiten du. Ta, hau da, 2 mila malauko asuntoa. <laughs> Otoi. <laughs> Eh, da, eh, pilotako munduan, eh, egia publikoa ere, ba, dira gazteak, beno, aski kakotxen artian saha dela. Uh, alen nibo edo, bat, jamatik eskura, uh, zuk alean zautzen zinuen, bez? Uh, bai, uh, bol, elgarik el, el, el, el, el, honen lan egiten dut, eta bon, bo, gela, be, bertxek, Eba, eta e ibiltzen, ibiltzen gie, eh, ara, e, guziz ego egurtetan mehau jaten, eta ara, e, ara. Eta ba, banakien, bon, hori hortan izan, baina galdera bat behar ba, nok nola ideia hori intzautzue, ara, ara, real. Ba, mm, Zu haurek, uste baina petzen zuen lakaz, la, nola? Id, fen... biak, biak elkarrekin egin genuen hori. E, bai. Eh, egin genuen hori. Ba, ba-, ba gure dauka, daukagu konfiantzia bat, ge, hemen iparalean badaude jende pio bat erreala maite dutenak. Ba, ah, ba. Ah. Eta mm. persona hauek ez dauzkate deusik e, ba, erreala, erreala juteko edo urbilago izateko, ezakitu nola errandu zaketori, bino, um, sentitu genuen hori, Eta hortik aurrera, ba, hasi ginen isuekin. Eta hmm. funtzionatzen da, baina biziki, biziki, biziki untza. Justuki, eh, isu sortu da, bizka bat, irudiaren eh, inguruan, eh, eta hmm. alen, eta jamatxit, da, eh, bimina eta irudia biziki importanta dela. Eta behar bada, pilotak badola defizit bat, hor? <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Donon aizka ezautzen dut, igazte hon bat aitzen dena rea, donor, realian eh, eta futian, baina bo, problema beraute ez eta aitzeko futiane eh, izi ari hona behar du. Bai, biziki hona. Eta hemen digak idien guzia gara, ez izango, eh? <laughs> Gain direz, eta beti amets deute, gaztiek normal da, izan ba, izan futian. Bai. E, gero, una, ona hartuko zuen bakarrik, eh? Bai, ona, oso ona. Oso ona. Oso ona. ona. Zuk bai. esan ze, esan duzun bezala. Hor, <laughs> nintzen gehiago irudiaz, bak zu, egia da futa nintzai patzen dela, boa, eh, prentxan, eta, eta behar da pilota gutxio. Pilota, pilota gutxio aipatzen da, baina aipatziko dugu. Hmm. Hemen digoiti, gero eta hmm. Hmm. Zenta... Egan behar da, egan behar da, jamatxitz eta alean, zuek bauzuela era webgunea, eh, eskupilota.net, ustu dela? Ba, bai, bai. Eta hori bai. ma, martxan beti? Ba, beti, beti martxan bon, behar ba ez dute, hori uh, eh, nokoan aniz jendek, uh, bon, ara, hori de beti bezala da, hortan eh, behar da arduratu, eh, segitu, eh? Mm uh, bai, bai, hori uh, de lan bata da. Ara, hori bai. lan bata, Eta baina, baina ba, bizik importanta, eta gero ez da Bai, ara gero tekio, bon, ba, guziz eh, gazteri buruz, nahi behar dugu, hastuko zegutarazi zi eh, pilota maila, e, biztan da, guk, e, ara, teknika berri horietan beharko dula, eskulak, e, esku pilotak, bon, joan, eh, bestan az, Nik ikusten dut, helduan astelenean, jamatxit garatenean, bere iPhonearekin <laughs> jortzen. Facebooken gauzak. Ha, ah, nik ezagutu dut, dira, dira bost urte, ba, batxitek, e, bo, bere sakelako e, etzakien baten, nola matxantzen. Oai bai, Oai, oai, badaki, oai, oai e, <laughs> mesuak eta denak egotzen ditu. Ba, ba. Artzen du, artzen du hasteko. <laughs> Deitzen dugu laik. Silvean, isu, bai. isu hori alde hori, ez da peina bat? Ez da peña bat. Da elkarte bat. Da elkarte bat, bai, ez da peina bat. Ez da ez dugu nahi elkarte bat izatea. Ez duzu nahi peina bat izatea? Ez, oraindik ez erranen dizuet zer gaitik, zen da bai. errealaren <laughs> peina bat izateko hmm. regla pio bat daude. Ados. Eta, ez dira Ipar Euskal Bai, Xaran, baina, ik, bai, bai, bai, badaude bi uste paralean Bi endaian bat eta bestea xaran. Ja, xaran. Bai, bai, bai, eta orduan guk ez dugu nahi hori. ikusenari ari naiz ni errealarekin zerbait beresia egiteko eta eh, itzikin dugu hortaz bukatuko <laughs> denean. Eh, Egaiten duzu, <laughs> badirela lege asko espezatzeko eta zer da? bai, az, azken finean ba, izan beharku duzu ezakitzen bat eh, Eh, licencia edo de membre. Eh, Bada ah, regla, regla batzuk joan nahi baldin baduzu harrera, sarrerak lortzeko, hmm. eta guk pixka ba, bat no, ortik barruan gira. Ados, bai, desberdina da, eh, badugu helburu desberdinak. Hmm. Baina berarekin lan egiten gira. Eh? Zu, egaleko... Um, arduradun edo langile gisa, langile, langile. langile gisa, mm. eh, oartzen zira, adibidez, eh, ganduzu irudio ona baduela egealak ipar euskal egian, oartzen zira, eh, orain gehiago, emaitzak direlako azken bi urtetan bai. Eh, ala ere goian da, eh? Bai. Atletikekin? <laughs> no, ni gustatzen zait atletik. Eh, suri gorriz da, ah, egun. Bai, eh? Ez, dago arazorik. Ez, ez, ez, ez, Ba, mm, emaitzak onak baldin badira, jende gehiago etoriko direla anuetara partio ikusteko, e, artikula gehiago e, sortzen dira, hmm. ba, azkena normala da. Dator nortean, ba, txapelketa gaizki bat egiten bali madugu, hmm ba, agian jaitzen jaisten da pixkat ez. Zile, isuren nun egin behar bat, eh, zuek egin nahi duzuena, da ere, sare hori, naiz eta bat diren eh, sustengatzaileak, da sare hori haunditu ipagaldean, isure, isuren bidez. Bai. da, bai. isuren funtzio bat ere. Bai, ere bai. Bai, eh, bai, bueno, bai, bai, bai, bai, Zirben, agun bestalde, bo, isu ulektu dugu pixka bat nola azten, mhm. bestalde baduzu ere Eliz Fundazioa, mm -hmm. nik aipatu duzuna hemen, eta hori biltzen zira ostion epatzen genuen aurrekin, formakuntzan, eh, horrekin uh, segitzen duzu, eh? Bai, bai, bai, bai, bokatu genuen joan den... Um, Joan den astean, ba, staz batekin, eta biziki untsa zen, etori ziren irrogoita amar eh, semeak, jokalariak, e, zazpi urtetik amairu urtera. Etzen lekuri gehiago, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, bai, gehienez da irro mm. eh. Eta beti ingurukoak dira, eh? Bai, ingurukoak Euskal Herri guztietatik etori direla. Bai, eh? Bai, bai, bai, bai, bazen, bai. Barrek aldetik ere, bai. Bai, bai, po, dona paleok ba- maulekoak. Ah, bai, eh? Maulekoak, bai, bai, siberuan gaude. Bai, bai, bai, bai, gora euskera. <laughs> bai, bai, bai, oso ondo. Nik pozik nago, eh? Oso pozik nago. Zenta etortzen dira, garasikoak, bai gorikoak, eh, dona paleokoak, asparnekoak. E, kostaldekoak? Bai, kostaldekoak ere, harrin doni baniru etzunetik eh? dira, azparnera, iriburuko hainara bai... E, bai, polita da. Bai, oso polita, bai honakoak, aviron bai honekoak etorri dira ere. Abirron bai honel, kaktua. Bai, baina, bai, balakizu txurri hori indirelako, eta, bai... Bizka bat esplikatzeko, aviron bai honel, baita atletikekin eta ez egialarekin. Anuetan izan zizte, eh? Bai. Ongi pasatzen? Bai, bai, dena, dena ongi pasatu zen. Argazkia atera genuen e, lehengo taldearekin, ano eta bisitatu, zentroa bisitatu, dena ondo, oso ondo pasatu zen. Badugu eh, webgunea, Facebooken bidez ere, argazkiak e, ikusi nahi baldin badiz dituzue. Bai. E, Elis, e, L-I, Maga, magatxo. Magatxo, bai. eta eze, eta ikusi dezakezue bat dena. Ala. Usten ari gira gian e, eh, udanean horrelako kampus bat egiteko e, baionan, mintzatzen ari gira eriko etxearekin, normalian espero dugu dena konpontuko dugula, eta gero ba, jaraituko gira horrela. Bai.